الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم ألهمنا علما نفقه بأوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من مفاتيح الأمور كلها بيده وإليه يبدو الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم نوينا التعلم وتعليم والنفع والانتفاع المذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه الشريفة في الدارين آمين رضي الله عنكم آمين السادس حديث يا ستة عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جعش الثامن نعم يا الثامن الثامن حديث يا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث يناني مبوكي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما kuwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama raa khataman min dhahabin, aliona pete ya dhahabu fi yadi rajulin, katika mkono wa mtu mmoja katika masahaba wake. Fanazaahu, akamvua. Fatarahahu, akaitupa ile pete. Wakala, kisha akasema ya'midu ahadukum ila jamratin min narin hivi anakusudia mmoja wenu kala moto fayajaluha fi yadi kisha akaweka mkononi mwake hii ni kuashiria kwamba atakayevaa dhahabu mwanamume ataadhibiwa na moto faqila lirajuli akaambiwa yule mtu baada ma dhahaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam baada ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam khudh khatamaka intafi' bihi okota hiyo pete yako unufaike nayo utaenda kuuza idhabu qala akasema la hapana wallahi na hapa kwa Mwenyezi Mungu la akhudhu abadan sitoichukua milele wakati tarahahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hali ya kuwa ameitupa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tuko katika mlango wa kuamrishana mema na kukatazana maovu hii ni kuonyesha namna masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama wakikatazwa jambo au wakiamrishwa jambo namna wanavyokuwa wanatekeleza kwa jitihada kubwa التاسع حديث التسع عن أبي سعيد المفكير عن أبي سعيد لكن الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد بن زياد طب عائذ بن عمرو يهي لكون صحابة alingiaa kwa Ubaidillah ibn Ziyad faqala akamwambia ay bunayya e mwanangu inni sami'tu rasulullah hapana shaka mimi nimemsikia mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa alihi sallama yakulu hali yakuwa anasema inna sharra wi'a'i al-hutama hapana shaka uovu wa chombo yani kitu kilichokuwa kibaya kabisa chombo cha kuendesha kama nchi eh alhutama wale ambao hawana huruma na wale wanaowatawala inaitwa hutama eh eh riai eh riai ni wachungaji eh fa iyaka an takuna minhum na kuhadharisha usiwe katika wao inna sharra riai hapana shaka uovu wa wachungaji ma wale ambao hawana huruma na wale wanaowachunga faiyaka antakuna minhu na kuhadharisha usiwe katika hao fakala akasema ijlis kaa kitako wewe fa innama anta min nukhalati ashabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam wewe ni takataka katika masahaba mtume wewe takataka tu Fakala akasema yule wa hal kanat lahum nukala, je walikuwa nataka wale maswahaba mtume? Sahaba mtume alikuwa safi. Inama nukala tu, hapana shaka takataka, yani watu walikuwa ovu. Baadahum wamepatikana baada yake, baada ya kuondoka yeye. Wa fi ghairihim, na katika wasiokuwa maswahaba ndio wamekuwa hivyo. Rawahu Muslimun, hadithi amepokea Imam Muslim. Huyo Ubaid ibn Ziyad alikuwa ni gavana huyo eh katika utawala wa Muawiya العاشر حديث يكومي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده نأبا كيولي ambaye nafsi yangu anaimilikie la ta'muruna bil ma'ruf wallahi mtaamrishana mema wala tanhawunna anil munkari, na wallahi mtakataza maovu, au la yushikanna Allahu an yab'atha alaykum iqaban minhu, au anakurubia Mwenyezi Mungu wallahi kuwaleteni nyie adhabu kutoka kwake. Maana yake mkiacha kuamrishana mema na mkiacha kukatazana maovu, basi Mwenyezi Mungu atateremsha adhabu. Thumma tad'unahu, kisha mtamwomba dua fala yustajabu lakum ikawa dua ile haijibiwi kila ukiomba haitikiwi ile dua kwa sababu miacha kuamrishana mema na miacha kukatazana maovu rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wallahu wa rasuluhu a'lam